Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. <laughs> Muchas novias, hoy tengo a una, mañana otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Seis chis, ey. Que sonrían las que ya les metí, se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que toditas son mías. Una dominicana que juega bombón, uva, Uba bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación, muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. acá, muchachos ¿Y para qué tú quieres tanta novia? Me la voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a ti, vamos a tirar un selfie. Seis chis, ey. Que sonrían las que ya les metían. Un VIP, un VIP, ey. Saluden a ti, vamos a tirar un selfie. Seis chis, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchacho, el diablo azaroso. Suéltese más vivir que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria para ti. Muchacho, el diablo. Coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Eh, eh. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte, hoy que hace frío y mañana te vas. Nah, muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey, y llevarse el crédito. Ya me aburrí y quiero un totito inédito. Eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ya tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. caso a tu amiga, ya tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí. No, sorry, yo soy así, ya, no quiero ser así, no.